Dis 'n goeie vraag hierdie broers en susters in die Here en kinders in die Here. Want dis mos eintlik dom om die lewende by die dooies te soek. Dis mos net so dom soos om hitte te gaan soek by die suidpool of soos om water te gaan soek in die woestyn of soos om lig te gaan soek wanneer dit nag is. Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Maar dis nou natuurlik nie gewone domheid waarmee ons hier te doen het nie. Dis nie 'n gebrek aan IQ wat gemaak het dat hierdie vroue vroeg op hierdie Sondagmôre na die graf toe gegaan het nie. Dis 'n dis 'n ander probleem hier. Dis 'n dieper probleem. En met hierdie vraag wat die Here deur sy boodskappers vir hierdie vroue gevra het, vlek die Here die eintlike probleem oop. En leer hy hierdie vroue en ons almal wat hierdie vraag hoor, om anders te begin dink oor feitelik alles om op te hou lewe asof niks verander het nie want die Here Jesus se opstanding bring groot veranderings en dis wat vanaand vir u gepreek word broers en susters die opstanding van die Here Jesus bring groot veranderings Ons gaan eers kyk oor kyk na die vraag, die vraag wat jou bewus maak dat dinge verander het. En dan gaan ons in die tweede plek kyk wat behels hierdie veranderings wat Jesus se opstanding gebring het. In die eerste plek dinge het verander. Ons het in hierdie gedeelte gelees van 'n klompie vroue wat op pad was graf toe, na Jesus se graf toe om sy dooie liggaam, soos hulle nou gedink het, verder te gaan behandel met salf en reukolie, soos wat die gebruik destyds was. Dis vroue hierdie wat al 'n ver pad saam met die Here Jesus gekom het. Hulle het op sy reise deur die dorpe en die stede van Israel saam met hom in die 12 gegaan en hulle versorg uit hulle eie middele uit. En op hierdie Sondagmôre sien ons weer hulle spandeer tyd en geld en moeite om die Here Jesus te gaan versorg. Lukas noem vir ons party van hulle se name hier, Maria Magdalena was die vrou uit wie die Here Jesus sewe bose geeste uitgedryf het. Johanna, sy was die vrou van 'n man met 'n hoë pos in Herodes, koning Herodes se staatsdiens. En dan 'n Maria, die ma van Jakobus 'n paar vroue broers en susters die die susters van die kerk. 'n Mens wil sê onvermoeid soos deur al die eeue besig om gedoen om te doen wat gedoen moet word. Dis seker hoekom van hulle die voorreg gegee was om om van die eerstes te wees wat die lewende Here Jesus gesien het. En dis seker hoekom hulle hierdie oggend voordat hulle hom nog gesien het, van die eerstes is wie se harte deur hierdie vraag van die engele oopgebreek is om iets te begin verstaan van wat die opstanding van die Here Jesus vir mense beteken. Maar goed, dis wat ons hier kry. Vroue vroeg daardie Sondagmôre by die graf. En die volgende oomblik is daar hier by die graf twee manne in blink wit klere Ons lees by die ander beskrywers van die evangelie, dit was die blink van 'n weerligstraal, dit was die wit van sneeu. En hulle vra vir die vroue hierdie vraag: "Waarom soek julle die lewende by die dooies?" Dat dit nie gewone manne was nie, blyk uit die reaksie van hierdie vroue toe hulle hierdie manne sien, hulle het geskrik en hulle het met hulle gesigte na die grond toe gebuig, so hulle het hulle dadelik herken nie as as aardse wesens nie, maar as wesens uit die uit die hemel uit as engele. En deur hierdie boodskappers en deur hierdie dienaars van hom is dit dan nou God self wat vir hierdie vroue op hierdie Sondagoggend hierdie vraag vra. Hierdie vraag wat wat deur die optekening daarvan in God se woord deur al die eeue weer klink. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Natuurlik nie sommer net 'n gewone ou vraagie nie broers en susters, dis 'n vraag wat wat 'n stelling is. 'n vraag wat iets sê. Is mos iets wat ons baie in die Bybel lees dat die Here vir mense 'n vraag vra, maar dat hy eintlik met die vraag iets sê. Dat hy hulle eintlik met sy vraag tot besinning dring. So die Here byvoorbeeld nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, vir Abel na Kain toe gekom met 'n vraag. Waar is jou broer Abel? En so het die Here toe die profeet Elia moedeloos die woestyn invlug tot daar by die berg Horeb toe die Here na hom toe gekom met die vraag: "Wat maak jy hier, Elia?" So die Here Jesus toe Judas om daar in die tuin van Getsemane verraai vir hom gevra: "Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus?" So 'n vraag broer en suster kan baie keer baie sê. 'n Vraag kan jou diep aanspreek. Soos hierdie vraag, waarom soek julle die lewende by die dooies? Dis ook 'n vraag wat sê, wat aanspreek, wat tot besinning dring. Dis 'n vraag wat byvoorbeeld sê die Here Jesus lewe, want hierdie vraag noem hom die lewende. Hierdie vroue kom soek 'n dooie daar by die graf. Hulle kom soek die lijk van iemand wat aan 'n kruis gesterf het. Maar met hierdie vraag sê God vir hulle Jesus lewe. So dis 'n vraag wat die opstanding van Jesus aankondig. En let op, hy word nie net 'n lewende genoem nie, hy word die lewende genoem. Die Here Jesus is die verpersoonliking van die ware en die volle en die ewige en die werklike lewe. Maar hierdie vraag spreek ook hierdie vroue se gewetens aan. Dit roep hulle tot besinning. Hoekom soek julle Jesus hier by die graf, hier by die plek waar die dooies is? is? Hy het julle mos nie net gewaarsku dat hy gevang sou word en dat hy doodgemaak sou word nie. Hy het mos ook vir julle gesê hy gaan op die 3de dag uit die dood uit opstaan. Wat maak julle dan hier op die 3de dag by die graf? Hoekom het hom daar gaan soek, broers en susters? Het hom nie geglo toe hy gesê het hy gaan uit die dood uit opstaan. Of was dit vir hulle so 'n onverstaanbare iets? dat hulle dit maar net geïgnoreer het. Of het hulle dalk vergeet dat hy dit gesê het? Die feit dat hy verder aan staan, hulle het onthou toe die engel nou met hulle praat, die engele. Wys dat hulle dalk vergeet het. Of kon hulle hulle self dalk nie losmaak van hierdie hierdie idee wat nog altyd in die mensdom geleef het dat die dood het die laaste sê nie. Dis die finale woord in 'n mens se bestaan kon hulle dit nie insien dat die koninkryk van die hemel wat met die koms van die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, die koninkryk van die ewige en die onvernietigbare lewe is nie. Waarom kom soek julle die lewende by die dooies? Verstaan julle nie, glo julle nie, dink julle dalk nog op die ou manier, begryp julle nie dat die Here Jesus dinge kom verander het nie. Toe jy sien met hierdie vraag, bring die Here hierdie vroue tot die besef daar't geweldige dinge gebeur. Dinge het verander op daardie oggend. En daarom moet hulle nou anders begin dink. En dis ook in hulle lewe anders begin doen. Jy moet nie nou meer die lewende om dit so te sê by die dooies gaan soek nie. So met hierdie vraag het die Here hierdie vroue tot die besef gebring. Dinge het verander. Watter veranderings het die Here Jesus se opstanding uit die dood uit gebring? Kom ons kyk nou net op die tweede plek daarna. Dit is so broers en susters, op die oog af het daar op daardie oggend nie baie verander nie. Daardie Sondagmôre, die son was net so opgekom soos elke ander dag. En in die wêreld het die mense maar wakker geword. By verre die meeste mense en hulle het maar hulle gewone Sondag dinge gedoen. En al die volke en die nasies en die keisers en die konings wat die Saterdag daar was, was daardie Sondag ook nog daar. En tog het daar op daardie oggend geweldige veranderinge in hierdie wêreld plaasgevind. Wat het verander? In Heidelberg se katekismus Sondag 17 het die kerk van hierdie veranderinge bely wat ons uit die woord uit hoor. Kom ons noem 4. In die eerste plek, die dood is oorwin. Hierdie vyand waarteen geen mens staande kon bly nie, selfs nie eers Matusalag wat 969 jaar uitgehou het nie. Maar hierdie vyand wat niemand kon oorkom nie, hy's gewen. Die Here Jesus se menslike liggaam wat morsdood was, 'n lijk wat in 'n graf was, het lewendig geword. Het lewendig uit die doodheid uitgekom met 'n lewe wat nooit weer deur enige dood vernietig kan word nie, met 'n onaantastbare, onverganklike, ewige lewe. Daar het iemand gekom wat sterker is as die dood, wat die dood gewen het. Wat 'n verandering broers en susters uit daardie tronk waarin die mensdom gedink het niemand kan uitkom nie. Het die Here Jesus 'n deur gebreek en hy dra die sleutel van daardie deur. Die dood is gewen. 'n Tweede verandering. Almal wat deur die Heilige Gees met 'n ware geloof aan Jesus vasgemaak is, se skuld is nou uit God se boeke uitgevee. Die Here Jesus het ons met sy lyding en dood in ons plek ons skuld betaal nie waar nie? En nou leer die Bybel ons sy opstanding is die bewys dat God in die hemel, die Vader in die hemel, daardie betaling van ons skuld aanvaar het. Met ander woorde, ons skuld is uit God se boeke uitgevee. Ons gaan nou as regverdiges beskou en behandel word. Wat 'n verandering. Miljoene skuldiges is nou vrygespreektes. God het sy stempel daarop gesit. 'n derde verandering wat Jesus se opstanding gebring het is dat daar geweldige geestelike krag om dit so te sê losgekom het op daardie oggend en tot beskikking van God se kinders gestel is. Krag waarmee so lees ons in die woord, die Heilige Gees nou in ons binneste ook werk om hier ook die geestelike dood uit te jaag en die ware geestelike lewe hier in te bring, om die sondes, die krag wat die sondes wat hier binne in ons doodmaak en wat dinge soos geloof in God en liefde vir God en liefde vir ander mense en die wil om vir die Here te luister in jou hart bewerk. Daar's opstandingskrag in hierdie wêreld losgelaat. En om nog net 'n vierde een te noem. Die Here Jesus se opstanding het nou die sigbare model en waarborg van ons liggaamlike opstanding eendag uit die dood uit geword. Dit wat vir mense voor daardie dag glad nie sin gemaak het nie, dat 'n liggaam wat dood is en wat selfs ontbind het, eendag lewendig uit 'n graf uit kan opstaan. Dit het gebeur in Jesus se opstanding, sodat mense kon sien hoe dit gebeur, sodat mense iemand kon sien wat lewendig liggaamlik uit 'n graf uitgekom het. So dit wat voor daardie Sondagmôre vir mense, al het hulle gehoor daarvan, wat vir hulle onverstaanbare misterie was, het toe konkrete werklikheid geword. 'n Dooie liggaam staan lewendig uit die graf uit op. Geweldige veranderings broers en susters. Uiteindelik sal ons die veranderings wat die Here Jesus se opstanding gebring het, eers werklik voluit sien en verstaan en waardeer as ons in die volmaakte lewe hierna ingaan. Daar waar die dood wat oorwin is heeltemal weg sal wees. Daar waar ons die seën wat God vir regverdiges gee ten volle sal belewe. Daar waar die opstandingskrag wat nou al losgelaat is en begin werk, daar waar dit uiteindelik alle sonde uit ons binneste uit verdryf het en net volmaakte liefde vir God en gehoorsaamheid aan hom altyd bewerk het. Daar waar ons met ons volmaakte liggame op die volmaak gemaakte aarde vir ewig sal lewe saam met die Here soos wat hy dit van die begin af bedoel het om te wees. Die opstanding van Jesus broers en susters verander hierdie aardse elende in hierdie heerlikheid. Ja, nou nog net voorlopig, nou nog net ten dele. Maar na Jesus se wederkoms ten volle vir elke mens wat werklik in hom glo, wat ook glo dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy dit ook vir jou gedoen het. Jesus se opstanding bring groot veranderings. Ek sluit af. Sou ons nie maar ook op daai Sondagmôre graf toe gegaan het nie, broers en susters? Baie kere is dit nie so nie, dink ons ook maar en leef ons ook maar asof die Here Jesus nie opgestaan het nie, asof hierdie dinge nie verander het nie. Daar's mense wat leef met die mismoedigheid asof alles tog maar by ons dood eindig. Jy kry mense in hierdie wêreld wat leef met die roekeloosheid asof alles by ons dood eindig. Daar's kinders van die Here wat nog bang is vir die oordeelsdag, so asof die sonde skuld van iemand wat glo nie klaar uit God se boeke uitgevee is nie. Daar's mense wat sê, ek kan nie die sondes in my lewe oorkom nie, dis te sterk vir my. So asof die Heilige Gees nie met opstandingskrag in ons lewens ingekom het nie. Daar's Christene vir wie dit nie regtig troosvolle werklikheid is dat dat ons hierdie swak en lelike en gedane en opgebruikte liggame van ons eendag gaan terugkry in 'n volmaakte onsterflike verheerlikte gestalte nie. Verstaan jy? Daar's mense, daar's kinders van die Here wat dink en lewe asof dinge maar net nog altyd is soos wat dit deur al die eeue was, asof daar nie op daardie Sondagmôre in God se wêreld iets ontsaglik groots gebeur wat alles verander het nie. As u dalk een van die mense is wat nog so lewe asof niks verander het nie, dan moet u hierdie vraag hoor. Waarom soek jy die lewende by die dooies? Hy's nie meer hier nie. Hy het opgestaan. En dit maak uiteindelik alles vir ons ook anders. Sonde en lelik en stikkend en dood gaan in ons lewens nie die laaste sê nie. Daarom kan ons vanaand ook anders huis toe gaan. Amen.